Tačno je 7 sati. Vesti u 7 B92. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu nastavljaju dijalog o funkcionisanju pravosuđa na Kosovu. Sastanku će prisustovati osim premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako se najavljuje ova runda pregovora biće ključna za odluku Evropskog saveta o zakazivanju prve međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije koje bi trebalo da označi početak pregovora o pridruživanju Uniji. Saradnja u oblasti energetike biće u fokusu zasedanja Međunarodnog e, komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Ruske federacije koje se održava u Beogradu. Delegaciju Srbije predvodiće ministar e, Milan Bačević, a rusku delegaciju ministar energetike Ruske federacije Aleksandar Novak. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da su dogovorena dva zajma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima za poljoprivredu od ukupno 200 miliona dolara, kao i da do juna u saradnji sa kompanijom Ubadalao u Pančevu treba da bude izgrađena fabrika aviokomponenata koja će proizvoditi delove za Boeing i Airbus. Kada su u pitanju zajmovi za poljoprivredu, Vučić je upozorio da je problem što trenutno nema dovoljno projekata koji bi bili finansirani tim novcem. Ukrajinska opozicija pozvala je na masovne demonstracije u nedelju u nameri da pojača pritisak na predsjednika Viktora Janukovića nakon neuspele policijske akcije da demonstrante ukloni sa trga nezavisnost. U Kijevu i u drugim regionima Ukrajine od 21. novembra održavaju se masovni protesti pristalica evrointegracije. Prvi zamenik ukrajinskog premijera Serhij Arbuzov izjavio da će Kijev uskoro potpisati sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom, ali je odbio da navede tačan datum potpisivanja ili rok do kojeg će on on biti potpisan. Sport. Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Istanbulu ekipu domaćeg Fenerbahčea sa 79-77 utakmice devetog kola A grupe Evrolige. Crnobeli su ostvarili podvig i na korak su od plasmana u top 16 fazu elitnog takmičenja. U borbi za četvrtu poziciju u grupi Bresti, kolo pre kraja imaju skor 3-6, dok francuski Nanter sa utakmicom manje ima 3-5. Vreme. Vremenski podaci. Temperatura u Novom Sadu minus 6, Kragujevcu minus 1, Nišu minus 2, u Beogradu 0 stepeni. Vesti. Radija B92. Radio je ponovo u modi. B92. Om kafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Mm. Ah. Udahni duboko i pomiriši, Boškić. Najbolja je vruća, sine. A? Je osjetio taj šmek tu aromu? To je kafa što god? A jesi dobro pečena. Ali pred vratima čekaju stranke. Ne prekidaj momena, dečko. Ne čekaju, ja sam čekao da provri. Om kafe. Izgovor za razgovor. Sledeći! Hoćemo još jednom popiti. Pauza! Jutro je, jutro je. Iviće, sine. Koliko je sati? Prošlo je šest. A, pa što me ranije nisi probudila je. Uključi bre radio, počelo mi razgibavanje. Sine, mani se tih ludaka. Slušaj neku normalnu emisiju. Kevo, aj ti ću, majke ti. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu. Drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje. To samo znači da je svaki slušalac bitan. Bitan, da, Tako, da, da. pošto je uzorak na kome se radi a, ovaj, Hiljadu i šest ljudi. Abnormalno veliki. Da, da, da, da, da. <laughs> Ako Pavletova baba čini 30% slušalačke publike, onda je to okej. Okay, da, tako, to je to pozdrav za Pavla ti stand by, da, nismo, nismo ih dugo videli. Nismo ih videli pa dugo. Pa kad smo pa suprotne, oni sve, ljudi noću ne vidimo ni Brakusa, ne vidimo. Nikog ne vidimo. Vidimo Gregovića. Jedino, Gregovića, Gregovića, da. Jedini da. kontakt sa kolegama popodne nam je Grega. Grega, da. Ma <laughs> pa nevjerovatno, znači, da, vidiš da na tenis moramo da pojačamo. Moramo malo da se poradi na tome. Znaš kako to naši slušalci, slušalci slušaju našu emisiju, ali ne slušaju dovoljno. Ne. Uh, oni, A sve oni, ostale emisije slušaju dovoljno. Oni budu jedno vreme i onda odu. Ja sam ljubomoran na publiku koju imaju naše kolege. Da, jer on, oni su stalno tu. Da, njihov ATS je 99. Ne odustaju. A naši slušaju pomalo. Pomalo, malo čuju pa malo odu. Pa dok skuvaju ručak. Naši e, slušalci su nestalni ko ti i ja. Jeste, pristave om kafe i vrate se onda da slušaju. Jedno, pa, a to vreme ugase radio. Pa da li je to u pa pitanju? Pa to je, to je, da. tako da. to ide, da. Da, imam ja neku najavu iz on kafea, a viš, e, ovih dana zbog zubobolje, totalno sam uh, smetno suma da su nam ljudi poslali, gde je taj mail uopšte? <laughs> Ja sam ga video, ali sad e, da me moj... ubiješ, pitaj Markoviću, Stepane, pitaj, oj, ovaj, Stepanoviću, <laughs> Markoviću, Stepane, Marko. pitaj Boga gde, sam, gde, gde je ostao taj mail. ću da nađem to, jer uh, e, svaki dan nas ljudi zatrpavaju nekim mailovima i onda vidiš šta se događa ne možemo uopšte da pohvatamo valjda ćemo povatati. Valjda ćemo, da. Dobro, naći ću ja to, ja ću se potruditi pa ću da nađem, zato što on kafe ima i neke akcije lepe u ovom mesecu i naravno pred novu godinu. Naravno, ulazimo sad u, u prednovogodišnju uh, šizofreniju. Šizofreniju, da, da. može i tako da se kaže. Sad kreće haos. Uh, e, evo kreće? Kreće, sad kreće, sad svi se pripremaju za taj dan kao... Kao, da, najluđa noć. Najluđa noć je ta. Kako čujem, najluđa da, noć. Da ja, ja momentalno dobijem osip po telu. Ozbiljno ti kažem, znači baš mi je, baš se ne viram oko toga. Dobro, Elen, pošto uh, Tomislav Nikolić nije znao s kim se sastaje, Sreća pa je Vučić znao. Sreća, da, da. jer to je njegov ortak pre svega. Sreća u nesreći je to, eto, da, da, da, da, će, da ćemo ponovo sarađivati. Mm -hmm. Dok oni pokupuju ovde sve, uh, taman ćemo da... da Dok nam podignu zemlju na noge. na noge, da. A pa to je bitno, Mare, da se dignemo ne, na noge. Ne, čuti, da neko bar hoće da dođe. Ma. Znaš kada da kažem, ma neka bre, neka kupuje ko šta hoće. Pa jeste. Daj samo da se nešto dešava. Kaže, ljudi, plaši me Cvijan, šta on sad hoće od Vučića, sad kam odlično ide, samo hoće da zavađe u stranci. Pa jeste. Možda je to. Pa to je. A možda je i dogovor neki. Da, ko zna. Nego, Cvijane, ti mene napadaj Jer ti kad mene napadaš, meni popularnost kače. Automatski, da. Razumeš? A ja ću već znati kako da ti se odužim. Naravno. Da. I možemo, a može to tako da bude? Pa možda može da bude i to. Kako? A ja ne verujem u to. Pa ja isto ne verujem. To je samo ja mogućnost. Ja mislim da iskreno napada. To je samo mogućnost. Da uopšte nije marketički da. trik to sve. A Cvijana ne podržava niko, ni rođeni, ono, ni rođena sestra i brat mu nisu <laughs> dali podršku, tako da ne znam kako on to misli. Pa, pa malo mi je to sve e, nekako e, čudno. Sećaš kada je demokratska stranka pravila naprednu stranku? Ovaj, mislim, kad je pomagao pomagala. Da, da se napravi napredna stranka, sećam se, kako da ne. Da. Pa pojeli su. Ja sam... <laughs> Ako vala. Ako, neka im. Neka im ga vala. Tražili ste, gledajte, sećaš se te emisije da, koju smo kao klinci gledali. Se, <laughs> e. Tražili ste, gledajte. Plaši me reklama za Lion kad dečko rikne i meni se kosa za <laughs> prša i odu noz. Plaše me tigrasti komarci, lavovske muve, dvoglave zmije, žute buvamare, živuljke koje se pojavljaju nijetkud i ne znamo ko su i šta su. Mm -hmm. Dobro. E, plaši, e, plaši me da će zavarene cevi puštati gas, da nisu dobro zavarene <laughs> i da ćemo svi potrovati. I to je opasno. Plaši me praznina, bilo kog tipa u novčaniku, frižideru, duši, uplašena ležim, uplašena se budim od straha da ću da poludim. Prazno se vodite, što bi e, rekli. Pa, da, da. Plaši me GMO, plaši me ko će biti e, grodo, e, gradorasturnik gradorasturnik. Da. Plaši me čivava koja želi da me oglođe. Najstrašnije je što znam kad se probudim, probudit ću se u Srbiji. Čitam sve poruke reda. Uh mhm. -huh. Meni uopšte nije strašan taj metak, metak 13. reče plavuša, ali sam ga smislio u sekundi. Plaši me na to što je Mrka u cirkam vozio Anu Bekutu sa Grandog Veselja ubiće nekoga. Neće bre, on bolje vozi pijan nego trezan. Njega samo treba staviti u kola, inače posle on vozi ko zmaj, ne. Um, pa čekajte, šta ste mislili da se s Grandovog veselja vrate trezni? <laughs> Ma dajte, da, ljudi, nema. Pa ne bi se zvalo veselje. <laughs> ne, nego samo Grandovo. Samo Grandovo, da. Mm. Kakvi bre, pa da. <laughs> Ko se vraća trezan iz Grandova? Ajde, molim. Šta je vama? E, e, jel ide još ta emisija? Pa ne, e, ide valjda 5-6 puta nedeljno. Kad god prebaciš na, na Pink ima ili Farma ili Grand, tu nema mnogo priče. A što je Farma nije gotova? Nije? Hm? Farma nije još jedno 5-6 meseci još pa će da, da završi. Nemam pojma. Veruj mi da prvi put u životu ne znam ni ko učestvuje. Eto, prvi put. ja. Obično sam voleo da bar malo bacim pogled da znam šta se. Evo ovo je prvi put da ne znam ništa. Eto. Kaže neko, a, strašno je E, što je Fener Bakče pustio Partizan i izgubio sa dva pojena razlike, ja to znao, nisam skladio. E, jes, pustio Pa dobro, ih. pa dobro, neko šta, nemojte, svaka čast. Ovaj, strašno je to, uh, juče, juče sinoć sam se dopisivao sa Damirom Vukanovićem iz Komiteta mm -hmm. za bezbednost, mm -hmm. Kažu, nemojte više pričati kao ja, mogli biste da odgovarate za uzbunjivanje javnosti. Zato što i on... Znaš da ovaj, on ukazao bio na Drobnjaka, na drobnjaka i njegov... Drobnjak da. uradio, da. I onda je Drobnjak tužio Damira Okanovića, znaš ti koja je ovo nebulozna država za uzbunjivanje javnosti. Javnosti, da. On rekao za ljudi da su ćoravi za Jer ne vide... Ovaj, koji su ovaj, izginuli, ali... A, a ovam ovaj rekao, ne, pa ne možeš ti tako proti mene, bre, sad ću da te tuži. I ovaj njega tuži, Damir Okanović, on tuži za uzbunjivanje da, javnosti. Da, da, krivičnu prijavu podneo je, ako se ne varam. Pa znači ovde je to može... Može, A? može. Znači plašimo se drobnjaka. Eto, viš, mene plaši drobnjak. Mene drobnjak plaši. Mene njegov izgled plaši. Iš, kad ga vidim, već mi nije... On je zada strašno. Izgleda je opasno. Ne. Ko, ko tebe još plaši ovako realno? U, pa mnogo ima njih. Mnogo. Čekaj da vidimo ovako da... Baš me plašu. Lale Pavlović me plaši. Ali ja Laleta kad vidim, ja se za... Krv mi se u, žilama zaledi. E, jel ti primičeš kad Lale kad priča? On tako priča, ali, znaš, misliš da je u stanju svašta da učini? Jeste. Nikad ne znaš šta... Dogla bi Tominu sliku ti seče ovako na pola. Nikad ne znaš šta se krije ovaj, iza tog mirnog lica. Ma kako mirno lice? Pa, pa, pa, Nije to mirno, to je zbunjeno lice. zbunjeno, da. Pozdravi Crne Gore, imate vjernu slušateljku iz Crne Gore. Pozdravi tebi. Hvala, pozdrav. E, e, neko je napisao samo Njesra, dobro. Dobro. E, kaže... E... Sad to vas plaši, jel? <laughs> dobro, ne bojite se, to je samo Njesra. Može bude gadno, do duše. Da. <laughs> Možda bude, a ne mora da ne znači. Ne mora. Evo ovako, dakle, e, ko posle toleta, iskreno da, onako, nas nasledi. Moramo da vidimo. Dejan Stanković uspeli su da odbiju jedinog pametnog, normalnog, razumnog, e, e, ovaj, dobro futbalera, dobro čoveka, fenomenog tipa. Čoveka od ko, koji nije koga ne, ne zna. Ta, Šta će nama? A, a nama ne trebaju takvi ljudi. Šta će nama to? Nama u ovoj zemlji trebaju pacovi. Pacovi. pacovi. Šta će nama uspešan futbaler koji je najviše utakmica odigrao za reprezentaciju? Šta će nama pošten čovek na čelu Futbolskog savjeza Srbije? Šta će nama čovek koji je finansijski obezbeđen pa neće morati da se igra ovde? Pa i ovi, a ovi da, kao na, nisu finansijski obezbeđeni. Ne, sad jesu, ali u Savezu su se obezbedili. On teo da napravi tim svoj, da izađe sa predlogom za, za, za tim. svoj tim. Kaže ovim, šta? Ka? Dolazi ovde. Ajde bre. Pa ja znaš da mora od... Pa ne može, kako ćemo Milkinog... Od, od ovaj, Tonija Tutpika, od... Kako ćemo od Milkinog Zeta koji vodi yes. deo ovog Saveza veze, pa ne može a pa to. Ne, A ne slaže se ni, e, ni Goća Ragbi. Ne može ni on, da. E, pa onda Mile Kubura, pa... Pa ne. Juče najbolje što sam pa, video... Točak. Odmah se javilo nekoliko velikih futbalskih stručnjaka koji su a. rekli Stanković je doneo pametnu odluku. Nije on još spreman za da, to. Da, da, da. Evo, vi znate... Nije zrelo. Vi znate, pošto ste već dugo svi tu ne, ne. u Savezu, pa vi da znate. I da kažem, oni znaju zato što su oni uspešno godinama vodili pa taj, Normal, taj futbolski savez. Normalno, što se i vidi po pa, rezultate. Gledaj rezultate. Otvorili su kuću futbala u Stare Pazovi? Jesu. Jesu otvorili? Jesu. Jer se planira izgradnja nacionalnog stadiona većeg nego Marakana u Brazilska? 150 miliona. Planira se. Minimum. Minimum 150, Minimum 150 miliona. miliona. Planira se. Kažu da će Santiago Bernabeu, da će e, ovaj, e, no camp. No camp. Kaže, ljudi će biti ljubomorni. San Siro ima da plaču, bre. bre. Pa neće da. verovati šta mi imamo da. ovde. Jer nama treba. I onda ćemo moći ovaj, na velikom stadionu da gubimo od svih reprezentacija koje ovde dolaze. Dejan Stanković je hteo verovatno da ne prodaje prodajemo te mlade futbalere, talentove, nego da ih zadržimo. A, a, A, ali naši planovi se ne poklapaju. Znam, ali ako on dođe i sad ovi ne mogu više da ostanu, čega će oni da žive. Mislim, dajte, da se mi ne pa lažemo, pa, pa, pa šta će da radi? Bedeli iz ovih 30 godina, majka mu stara. Pa, malo je. Malo, a? Koliko ona beše 2 plus 2? Pa četiri? Malo, malo je, majku mu, malo je. <laughs> I onda šta će čovjek rekao je, bežim ja odavde, ne, ne, ne. neću. Pa shvatio <clears throat> čovjek ne, kim ima posla. Kaže, pa dobro, on je doneo sam odluku. Pa nije sam doneo odluku, čovjek teo... On ušao tamo, ono, Don Vito Corleone <laughs> sedi. <laughs> Ljube mu prsten, celivaju mu ruku u redu, čekaju, donose poklone. Šta ćemo sad? Michael, e, sine, e, idi ti u Italiju idi ti, odmori se malo. Šta ti to Tek treba? Tek si završio karijeru. Da se probudiš sa konjskom glavom u krevetu. Što se zezaš čoveč? Pa kakve promene? Ja ti sam... si futbaler, idi igre, Pa znam, ali vidio sam Guardiola ovo. Ma da onda, nemoj ti, ti to, pusti. A Platini vidim on predsjednik sada. Pa dobro, jedan je Platini, nemoj ti da Platini, sad Platini, da. Nije on, on ne zna kako naši Da ti kažem, dek, pa mu deki sine. Da ti kažem ovako nešto kao, kao otac e, ti govorim. Ne, ovo. ovo ti govorim kao, kao otac. otac. Nemoj. Šta ti to treba? Ej, ti pri... Edi, Teško je sad to. Sad ide sebi negde kući, s kući negde da Idi, do. dom. uživaj. Imaš imaš porodicu. Yes. Ne voliš svoju porodicu. Pa volim. Pa, e, vidiš, da, gle. Da, to nije bitno. Ne, čuvaj. Ču, e, da, da. Ne se, znaš, znaš dešavaju. Ne bih teo da se nešto dogodi. Oj, nemoj. Znaš, mislim, nema potrebe. Nemoj, bre, da se sjećamo. Idi, uživaj, bre. Ovo je ipak komplikovano. Ovo je, bre, za ljude gerilce. Jeste. I na kraju krajeva mi imamo plan da ovaj klub postane vlasništvo ovaj, navijača. Da, i sad ne možeš kako ćeš ti sad ta... Znaš, u, Čekaj sina, mi smo mislili da ćeš ti da dođeš, a svi mi da ostanemo. Ne, ja sam mislio da ja dođem, a da svi vi odete. Ne, pa ne, pa pa ne pa nemoj onda sine. To ne može tako. Tako, ne može to sine. Pa ne može. Pa ne ništa onda ja bih ide, pa sad ne može ideš da si ušao u krug. Čekaj sad malo, sedi da ne, pojedemo jagnjetinu. Ne izlazi, ne izlazi se tako iz nostre. Da, zna, <laughs> sedi malo. Ima obred. Znaš što nas zovu jagnjeće brigade? A da, nije to jagnjeće, ovo je ozbiljnije. Ovo je, kad oni Kad oni pričaju... Da viš da mu odjednom jednom kaže ljudi ja se stvarno ja, ja, ja sam se šalio ja mogu ja dodam da ja se ljudi šalio vidi celivaj ruku ovome Tomislavu, poljubi ga u prsten i izađi i zahvali se, lagano. zahvali se. I... A ko je gospodin ovde pored njega? Konsilijere. Konsilijere. <laughs> Tako da... <laughs> Van, Pa da. Evo ga, Deki Stanković. na, ti priče, ja ću. Dejan Stanković uhvatio prvi avion za Milano. Na, na, na, Zahvalio se svim saradnicima i rekao da se šalio, što je uopšte ponudio sebe da bude predsednik Futbalskog saveza Srbije. Tole Karadžić rekao, ako se zainatim, ostaću još 7 godina. Čekaj, smo mi ovaj, razbili neko ogledalo, pa da sad 7 godina još sreće nemamo, da nam ostane ovaj, da nam bude predsednik Saveza. Ja, rekao sam ti, zalažem se i inače sam ovaj, akter akcije Stop fudbalu. Znam. Ne, da li ja imam potrebe to objašnjati. Dobro, al ponadosi se ovaj... Jesam. Dekijevim dolaskom. Toliko sam eventualno... se radao u jednom momentu, pa sećaš se, sam, Jeste. nisam... E, ovaj, Čak si hteo ponovo da počneš da gledaš da, futbal. Da, ali o, ne, ne vredi. To je bio ta, ta, Malo, samo kratak, nema... tračak male nade da će da vodi neko normalan ovaj futbolski savez Srbije, ali ne vredi. Ne može, ne može. Ne možeš ti od ovih... Ne može. Aš daja. Ne možeš ti od ovih ispljevalja. Ne može. <laughs> A pa šta je bre? Nema, nema. Nema prilaska. Na kakvi to? Nema pre... ograda. Ej. Pa puškarnica. Čekaj, sad bi onda dođe i da menja. Da njima hleb uzme, ovaj kavijar ne im uzme iz usta. Pa znači, uh, uh, tuđ svet... <laughs> ne, tuđ, tuđ hleba cijede, moće naš sve da menja. Ne može to tako. Pa mi godinama ovde gradimo taj savez, sad će dođe on. A Čurković? Pa tu je i on negde, verovatno. Dobro, dobro, da mi je on tu isto. Tu je, tu je, pa, tu Jer su bez svi. njega se ne može, ne bez hleba i vode ne, se ne. može, bez Ćurkovića se nikako, ne može. Nikako, nikako koja to je ekipa, A? e. Majstorska. Kak je, ovi Italiji, gledaj ovako snimke i, i ne veruju, razmatraju ovi iz mafije, kako, kako to rade. Bre, na koji način? Kako rade ovo? Nikad kako su uspeli kapirati. tako da uvežu, naprave taj savez, bre, svaka im čast. Pa mi smo pionirska organizacija. E, da re, nikad nižu iži ni na jedno prvenstvo, a stalno se drže zajedno. vero, Pa da. I uvek prodaju futbolere pojedinačno se Klubovi im ispadaju od Naftana, Ludogoreca i Černomoreca, a oni se, reprezentaciju pobeđuje Malta, yes. ali oni se drže, nema šanse A uspeju da prodaju futbolera za 10 milijardi ne znam. eura. bre kako? kako? Da. Kojom matematikom? Pa bre, pa su plaćeniji su od Jorgovanke Tabaković. Jest. Neverovatno. To su ozbiljni stručnjaci. Ozbiljni. Da. Tako da. da, verovatno su mu rekli, nemoj mali, idi idi igraj. A inače ovi navijači Fenerbahče napali e, naše partizanoce. Što? Kako što pa? futbala. Ja, Turci, bre, pa srava vas bilo. E, ti Turke, vamo puštamo njihove serije, oni napadaju. Ja, vi tako nam vraćate. Oni na nas. Pa ceo život ste radili protiv nas, eto, vidi. Dobro, e, dobro. E, neka je Partizan pobedio. E, neka vas je vala drmno. Kaže, koliko je još ostalo od ostavke Tomislava Karadžića Tolomer? Tolemer I piše nu, on je više treba da <laughs> ostavku. piše nula, nula, nula, nula, ne, da, da. bio je to, bio je brojčanik, ali je isteklo. Treba, isteklo je. Treba je već da da, ovaj... Uh... Treba je već da završi. Pa je li rekao kad se završi jesenji deo prvenstva? Je li rekao? završen je jesenji deo prvenstva prošle sedmice, znači, znači hvala, pa hvala to? Tomislave na svemu, a sada molim vas, molim, evo, molim vas Darmar, <laughs> idite idite, bavite se nečim drugim. Što, brate mili, toliko ima zanimljivih i lepih poslova. Pa jest. Ali neće, vidiš. Pa ne. Neće. Ajmo na muziku, pa onda da se bavimo malo infostalno, da imamo zašto oni duguju 190 miliona uh, ovaj, za struju. dinara za struju u Beogradu. A, a, od a nas, A naplaćuju i šalju sudske izvršitelje po gajbama. Oni verovatno ono što naplate sebi prebace za, <laughs> za dug za struju. A, a, da, kako to oni mogu da duguju, a mi ne A možemo. nima ne može da se duguje. Što ima ni seku struju? Što ti nisu le, rekli kad su došli, izvinite mi dugujemo za struju pa moramo da vam popišemo stvari, da to rasprodamo na doboš pa da vraćamo dug. Pa nemaju pravo da rasprodaju moje stvari. Zamisli ti njih. Oni duguju, a traže da se njima plati. Pa tako ti dole zemlji. A? Da. Viš ti kako to zanima. Jelena Mišković ulatili pasoš. Da, i otišao u London. Gde je otišao? U London. Što u London? Pa da se švrčka malo, verovatno. U London? Kako su mogli da mu vrate pasu, što mi isto zanimljivo? Pa to je jedan mali propust, ne, <laughs> znaš, vi su Sasvim slučajno misliš. <laughs> Kako može čovjeku koji... Verovali su da će ostati ovdje i branit će se sa slobode. Da. Ali iz Londona. A ja, pa, i, i London je sloboda. Jeste. I to... <laughs> Pa to nigde nema. Nije to najstrašnije. A? Nije to najstrašnije. Vidiš, ima i strašnijih stvari. S obzirom da petak 13. Danas je sve strašno. Mi vam želimo puno sreće. Našao sam ti bek. Mm -hmm. Gde je igrao? Ja mislim da igra u velikom si globodan. Pitaju ove iz Velike Plane, iz Markovca, oni ga znaju. Fenomenalno. Slušaj, s njim možeš da rešiš prvenstvo. Časna reč. Bek. Odličan, bezni igrač, a može da igra i u navali. Aha. E pa sad ne znam tačno, ja mislim da ima negde oko 42 godine. Mato. <laughs> Što treba da trči? Natrčao se on dosta. Neka on smiruje igru. Baš. Darmar i 365 kašnjenja na posao. Samo na radiju B92. <laughs> Jeste. Majo se provalija van programa totalno. <laughs> Pa pričamo kako menjaju imena ovom. Multivitamun. Multivitamon. Šta je? Multivitamon. A preki dan smo čeo, <laughs> evo, evo dizel. Bez re. Bez re. Evo dizel. Multivitamon, <laughs> <laughs> evo Kažem, da. da. dizel. Počet ću da te zovem Dalko. Dalko. A da, ja, njega Mrko. Ste počeli nešto svi da mumlamo, ne, neverovatno. Šta nam se dešava? Ne? Vata nas e, e, nacionalna šizofrenija kao ovog tipa sa Mendeline sahrane. Ni, ništa nam nije jasno. O Bože, Bože. Uzmalo oka. Šta? Možeš pa oka. oka malo. A? Oka, oka. Soka misliš? Pa o, pa, oka, oka. Oda, oda. Oda, oda. No, oda. No, nova, oda, oda. Oda, oda. Ha, prava, izvorska oda. Oda. <laughs> Potpuno oda. Pukla zemlja, tu propala zemlja. Evo, da kako reći počeli da mumlamo. Dobro je, da. Šta, šta nas još plaši, još u ovom prvom delu govorimo, pošto je Petar 13. Ja ne znam, te, to je. Ja uopšte ne znam čemu to stvarno je. Ja, juče. Dan koji svaki drugi. Reklama važda. za neki, e, tu, kako zovu te prodavnice, hipermarket. Uh mhm. -huh. E, Sreća vam, Petar 13. Novice, srećam Petar 13. Od 13. Otkad to kao... Otkad to kao slavi. Da, srećam Petar 13. Šta je danas radno slavimo? Koja je tvoja slava? Petar 13. 13. Pa to nije, ne ne, to samo samo ja slavim. E, Bože. Srećan petak 13. Da, da. Pa na šta, se sve neće uhvatiti samo da bi prodali Bože, nešto? Bože je petak 13 stalno, brate. Da. U Srbiji je petak 13 odavno. Nama kad dođe pravi petak 13, Ja se odmorimo malo od ovih 10. 11. i 12. I onako delo je kao Carpenterov film, brate. Apsolutno. Koji god, mislim, hoćeš. Možda Nema. magla, možda magla, magla. Magla, da. magla, da, da, da. da. Sve da. što film, strašan film. Jeste strašan. Da. Sećam se. Svašio sam se nekad njega, onda sam video Srbiju. I onda posle više ne, ne, ne, nije više bilo ne. razloga za brigu. Ne, šta bre da ti pričam kad Infostan duguje 190 miliona za struju. Ej bre, pa znači ne plaćaju struju, a? Pa. Vo, vole da troše. <laughs> Jel ti djelo je da plaćaju? E, e, Infostan je na petom mjestu najvećih dužnika za struju. U top 10 su Petar Drapšin, Ivo Lola Ribar, IMT, IMR. Prva iskra, politika. Kao i direkcija za izgradnju opštine Grodske. Mhm. <laughs> Pojede te pare prosmeravaju na izgradnju. Oni ne vole da plate, a vole da naplate. Vidi, to, i Galenika, to dugo, i Galenika duguje. I, i, i, a, IMR je industrija motora Rakovica. Njima se ne, ne isključuje struja, a? Ne, ne. popisuju im se stvari. Koncern Petar Drapšin AD Mladenovac. 679 miliona duguju. Ma. Kako njima ne isključujete, nego dođete meni i isključite za 5.000. Za 15-20.000 gasi ljudima, bre, a ne ovo. Pa si video sad kad su išli ljudi da plaćaju ono kao data je varijanta nešto da plate na rate. Sećaš se, to je sad bilo da li u nedelju, u subotu Pa su nešto ljudi išli da plaćaju kao u delovima za, da ovaj, stan. za struju. A za struju? Da. To i daju. Kao davali su im nešto kao pa ovo, na, na to, rate. to i daju. Kad god hoćeš da daš na rate, odeš gori i dogovoriš s njima. I gledam ove ljude do, dolaze i bore se nekako da to plate. A ovi vidiš, oni recimo, to sam isto primetio, oni jeftinu struju ono posle 11 infostan, na primjer, oni to uopšte njih ne, ne, zanima. Ne, ne, sačekaju bre posle 11 lepo pa onda da... Nemojte vi u infostanu palite mašinu bre u sred bela dana. On, oni Marko greju i kad je 10 ceni. Da, na oni te peć ne, <laughs> ne gase uopšte. A ovamo hoćete da mom prijatelju zaplenjujete stvari. Strašno. Ma jeli? Ma, Ma jeli? <laughs> Prvo platite vaše dugove, pa onda Jeste. dođite kod mene. Očisti ispred svoje kuće, pa onda. Da, da. <laughs> Moš misliti. A inače, ovaj, ko, baš je juče izašao taj tekst, stvari juče izašao je pre pre par dana, nije ni bitno kad je izašao, bitno je 5. decembra izašao, eto, da smo pre, pre, znači, 8 dana. Koristeći neobaveštenost vozača, parking servis, na perfidan način vrši prevaru istih, zato što nema pravo da izdaje doplatnu kartu, jer ona predstavlja kaznu, niti, e, e, niti ima pravo da kažnjava vozača, zato što nije zakonski oblašćen za to. Dakle, ako ti recimo parkiraš nepropisno ili ti istekne parking, uh mhm. -huh. ne možeš ti da platiš 5000, brate. Naravno. Ti treba da platiš za onoliko koliko ti si omašio parking sat, tako? Tačno, tačno. A oni to mi iskoriste. Ne, odmah. Da. U drugom minutu, ovaj, već kako ti istekao parking, minut, do... stoji onaj pored auta. 30 sekundi i da, čeka. čeka i odbrojava. Piši, piši. Jel oni to smeju da rade? Pa ne bi trebalo, vidiš A. da po ovom tekstu ne bi trebalo. Ali rade. To je, to je neka naplatna, naplata parkiranja je komunalna usluga koja je regulisana zakonom o obligacionim odnosima. Mm -hmm. Obligatno. No Obligatno. Jao i taj parking servis i to je jedno udruženje fenomenalno. Jao je stvarno. Oni su gori od fudbalskog saveza Srbije. <laughs> Klizišta, poplave i odreza zajedno. Pazi, u, uh, vidio sam preko u Španiji, uh, kad recimo nepropisno parkiraš, oni ti stave onaj uh, okove na točkove. Jeste, blokiraju ti točak. I ti ne nose ti ga. Ne, ne blokiraju. Jedino ako ometaš saobraćaj, u tom slučaju yes. ne slanjaju. Ali ako ne ometaš saobraćaj, samo ti ga zarobe. Meni isto desilo ovaj, jeste. Zab, meni isto desilo I u ovaj. Italiji to radi. Zablokiraju te lepo i onda ti... Osim ako nisi blokirao nešto, što je od značaja, pa ne može da priđe neko da. hitna da. pomoć, e, onda te slone. Ali ako si parkirao na mesto koje nije planirano, znači onda te lepo blokiraju, da. dođeš, platiš kaznu i... A ovi iz parking servisa... O, samo nose. Nose. Oni uložili A nose one kamione. Ove, ove automobile, mm, ove pa, naravno, fiću, zastavu, pa nije, na, fiša, nema fića, više fiće, da, ali i, tako nešto. ne nose raspašće se. Neste. U, u toj negde, u toj kategoriji. Da. Znaš. Da. I, I samo nose. Da digneš auto, koliko para? Ja mislim oko 100 evrića. A, e, jeste poslednji put do duše. Ja sam predno dve godine išao bilo je 6000. Ja mislim i hiljada, tako nešto. Meni se dan put samo odnali auto. To je I to sam mislio da mi ga neko ukrao, nisam ni znao da su uzavili. Mislim da je negde oko stotke. Zavisi valjda i koliko ti tamo leži auto dugo. I to valjda zavisi. A ima fora ja jednom e, došao plaćaš ležarinu. U Zemunu, da ležarinu. U Zemunu ja poslao ovaj parking i e, nisam proveravao, stigla mi je poruka, mislio da sam potvrdna. Uh mhm. -huh. Međutim pisalo je ova usluga trenutno nije omogućena, nešto uh mhm. -huh. parking se servis nije mogao da... I ja došao i kad parking ovaj majstor... Napisao već. Da, da. Ja kažem, čoveče, više da sam poslao poruku. Znam, kaže, ali ti si morao da se snađeš na drugi način. A koji je drugi način? E, kaj, pa, reci mi, tebe nije bilo, ne radi vam ovo za žetone, o, ova glupost, da, stigli ste za da? žvake, da... iz kojih ispadi one okruglio žvake. Yes. Znači, kako sada pošao? I kondomi. Kaže, Kaže, pa ne znam, kaže, onda nisi smio da parkiraš. Mm -hmm. Pa čekaj, ja, znači ja sam kriv što vaš uh, servis ne radi. I šta sad dođe da platim kaznu? Pa rekao, ne pada mi na pamet. E, evo ti dokaz da sam ima posla pored. Da. A evo ti do, ovo šta je od vas stiglo. Pa mhm. kaže, pa ne, to meni ne, ništa ne, ne znači. da. I sad se ja raspravljam sa njim, bez veze, razumeš, ja kažem, kažem, ja sam, ja sam ti već pisao kaže. Šta pa ti lepo piši. Ta, pa ti piši onda, ništa. Ali daj mi tvoje ime i prezime, pa ćemo se sporiti, aj ti jer ja drugačije nema šta. Pa ćemo se Nemate žetone, nemate ovo, nemate ono, brate, šta se ja dajem? Da, ali oni na sud ne dolaze. Ne dolaze. Mamo, kako da što ne dolaze? Ne dolaze. Kao što je recimo policija ne dolazi na sud. Ja sam jednom tražio suočenje s policajcem koji mi je pisao kaznu, a ja bio suvozač. Pričao sam ti to. <laughs> Pa kako? Pisao mi kaznu jer sam ja bio suvozač, jer je on uh, video, ovaj, uh, kad sam ja, pošto uh, sam bio... Da sam se u vožnji zamenili. Sa devojkom, da. Ja sam isparkirao auto, pošto mi je auto bio između dva džipa, da devojka ne bi lupila u džip, ja sam isparkirao auto i dao njoj da vozi. Da, da. A ona se uhvatio 300 metara odatle i kaže ti si vozio. Ja kažem nisam čoveče, samo sam isparkirao auto i dao njoj da vozi. Kaže ne, ja ću tebi da pišem. Pa kako da mi pišeš, ja sam suvozač. <laughs> Si, si lud, si normalan. Ne, ne, ne, ne. I piše on meni kaznu, kažem super, ču, vidimo ti ja na sudu, Tri puta sam ja išao na sud, nijednom se on nije pojavio. A ste kaznili? Naravno, jer A. sudija po pravilu uvek veruje policajcu. To mi je rekla e, pa žena. Pa, zato što kaže sudija da, i policija normalno da... Sarađuju, <laughs> rade u tandemu. <laughs> To ti, mislim, <laughs> svaš, da, što? to ti kao što kontrolori parking servisa rade u tandemu sa parking servisom. Normalno. Šta sam ne, tebi ga, da Jeste, baš je onda, i ona kaže, sudija, pa znam, ali gospođo, shvatite, ja nisam vozio motorno vozilo, da, da. ja sam bio suvozač u istom. A najjače je fora kada e, dođeš i sa parking servijska dođe, ja jednom parkirao i čekam snežu i izađem iz kola samo da je pomognem da donese nešto. Bukvalno bilo 3-4 minute i upalio sva četiri, ali sam nisam nikoga zagrađivao, nisam ništa, mm -hmm. znala sam da je tu ovaj, nepropisno parkirati, samo sam stao da sneži, pomognem nešto. Dolazim, policajac mi slika auto nemoj molim te prijatelju, evo idem, znam, znam da sam znam, parkirao. evo idem odmah, bežim, bežim. Ako treba patiš i nemoj sam, ne vredi, sad sam sliku. Pa ne. Pa obriše sliku, majke. Pa nećeš, pa nećeš je na face. Pa si je postavio na Instagram već, šta je sada problem? Daj vrede. Imaš to za brisanje, ne, ne, ja sam sliko. Pa digitalni je fotoaparat, ima, ima, ima delete, delete. sigurno. Samo ne, probaj, proveri. Ne, ne, ne može, gotovo, nama se broje ovaj, snimci. Kako ja, nam da se broje Ja snimci? bi, ali evo gotovo, ne, ne, Slikam. ne mogu. Pa čoveče, nemoj... Ne. Onda, onda su me pisali kod 25. maja. Uh -huh. uh, mi parkirali i e, da. isteko sat, ja nis, uh, dva sata isteklo, ja sam mislio da može i teći. Po, poslao sam i teću poruku, međutim Gotovo. ne važi se. I ovaj, um, <laughs> i okačili mi kaznu. Doviđenja. 5000. Pa kako sve pa, 5000 sve po 5000, da. Pa 5000. 5000 pojas, 5000 kad zgaziš pešaka, 5000 5000 za dobar dan. 5000 za onu kako zove vožnju, onu bahatu. E, e, e, ali ja priznam, ja nikad nisam ono rekao kao ne, ne, ne ja nisam ja, da. Ja uvek kažem je, e, ne. Ne vredi sad da objašnjavam da nisam kad jesam. Nikad ne lažem to. Ako sam kriv, ja ćutim, te platim. Pa e. za pojas, me zaustavi stalno. Tačno. Mene, ja ne vezujem pojas. I ja to ne kažem... Iz da- religioznih razloga. Ja ne kažem da je to pametno, nemojte vi to da radite, pojas ume da sačuva glavu. Meni na, na svu sreću eto sačuvalo to nevezivanje. I ja ne, ne vezujem, od tada neću da vezem. I policajac kaže, niste vezani. Ja kažem, znam da nisam vezan, niti ću vezati. Neko ne vezujem pojas, imao sam sudar, preživio sam zahvaljujući tome, prelomilo bi mi kičmu na pola da sam imao pojas, ja ne vezujem. 5000. Kaže on, to je vaše pravo, mi ćemo odkazati. Ja kažem, vi mene kaznite. Pošto vidim da vi brinete o mom životu, Jest. vi mene kaznite. Rekao, ali ja nisam nikog ugrozio s time, što ja ne vezam pojas, osim mene, sebe. Ta kazna na mene neće uticati, ali dobro. Šta I mislim, sad? ok, ja možda to ne shvatam, možda se gospodin Okanović isto ne bi složio sa nam oko toga. I ja ne kažem, ljudima govorim, vezujte pojas. Ja ja ne vezujem. Ali glupo da ti mene kažeš zbog nečega što ugrožava samo mene. Jer ja što sam nevezan ne utiče na moju vožnju, na, na pravila, uh, ja poštujem propise, vozim ko baba. Pa dobro, ali opet... Ja nikad ne pretičem, puno, ja čak nikad ni ne pretičem, redko kad pretičem. Ali opet platiš kaznu. Ali, ali sam platio. Ako su to pravila, 5 pravila. 5000 sam platio. Šta sad? Hel? 5000 sam platio. Znam. Nisam da dam 1000 dinara. Ja na licu mesta. Ne, ne bavim se mi ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zašto bi? Ba da sam budala. A zašto bi? Što? Šta zašto bi? Treba sam nam 1000 dinara. Nemoj, pa nema ta tamo posla. Vidiš da je ovo vreme Šta tamo posla? Vidiš da je ovo vreme borbe protiv korupcije Kad mi i Kad sam da došao i... kući, Snežana me natrela da klečim na kukuruzu. Šta ne, nisam trebao. 5000. <laughs> To ćeš ti da platiš od svojih para. Pa dobro, Snežo, znam, ali desilo se, da, ti znaš da se ja ne vezujem. A što se ti ne vezuješ? Pa ali da znaš, onda tebi treba da objašnjam. Pa šta? E, a, da. koliko ljudi... Da, pa vezuj se, šta da ti kažem. Neću da se ne, vezujem. Ne. Pa ništa onda. Pogotovo ne zimi. Pecomića. Pesamić. I uvek platim Pesamića. Pa šta ćeš? Imam na bacanje Pesamića. Treba Pesamića. Ne, ako imaš, dobro bi mi došlo. Dobro mi sad ovo pred novu godinu. Sa policajci kad vide mene ima da me svi zaustavi. Sad kad te prepoznaju da ga evo ga ovaj. Evo ga ovaj što ne vezuje da, da, da, pojas iz religije. Viš danas mi izlazimo ono ispred 92-ke, tri saobraćene patrole. <laughs> Čekaj, duđemo ovdje da krene. I sad, Hop, momak. Momak, nisi vezuje pojas. Pa znam ja ne vezujem, znam, slušam, znam, slušam. <laughs> Dođeš nam pet Imamo za doručak. Zaustavim je šest patrola do, do, do Zemuna samo. I naravno još četiri do, do A, taje. vidim niste ni zavezani, <laughs> na, izađite iz vozila. E, skoro me zastaviše policajci imamo e, e, kod Bataje tamo, nije, gdje mašina. Dobar dan, dobar dan, bili ljubazni stvarno, dobar dan, dobar dan, pozdravim onako vojnički. Ja, e, ovaj, kaže, izađite iz vozila, kaže, otlučajte nam gepek, što vam to neka rutinska patrola nekog tražite, kažem, samo vi otvorite gepe. Mm -hmm. I otvorio gepe, kaže, gde je prva pomoć? Evo ovde, valjda u ovoj kesi, izvadite prva pomoć. Kakva vam je ovo prva pomoć? Kako, kakva? Pa, prva, prva pomoć. pomoć. Pa to nije ona što treba da imate. Pa neko imaju to zavoj, ima da, kazaplast, treba da ima ovaj ono za reanimaciju, Jel imam prvo? ima ovaj imam lutku na naduvavanje. <laughs> <laughs> imam sve, imam, ne razumem. Al to nije od one firme. Nemate komplet koji treba da ima to. Znate treba da imate novi komplet. komplet. Ja kažem, ne. Ne. Otkud novi Pravim komplet? Pravim se blesan, naravno, da, sad ću. Kažem, pa i ovaj komplet, AHH, 912, povlaka 413, kompanija. Pa ne znam ja. Pa kako to, pa zar ovo nije prva pomoć? Pa jeste, ne, e, ja sam... Da. Pa kaže, morate gospodine imati, Pa nisam znao. E, sad ćete znati. A ja imam inače, u gepeku. E, ono za gašenje požara, kablo je za paljenje, e, kanap za vuču, kuku. Sve imam tečnost za prozore, imam antifriz, imam, uh, imam ono za struju. Ti kad ideš na put, ti ne možeš da staviš kofer recimo u gepek. Ne mogu. Da kofer ide na zadnje sedište pored deteta jer je, je gepek već pun. Sve imam, znači, a zaista baš sve imam. I kaže, ne može, ovaj, to, ovo morate da imate. Rekao, evo idem sada da kupim odmah. Jel mogu da? Tako je to, da, pa ću ja da se vratim. Nemojte da sledeći put da da nemate taj komplet. Naravno nisam ga da, kupio Da mam posla, gospodine. <laughs> Taman posla. <laughs> A što mora baš taj? Sad je to, pa to je ključno. A dok izađe novi komplet? Jer bez toga... Šta ako promeni neki broj u kompletu i sad treba ponovno da, da Kako ćeš da slovo? pružiš prvu pomoć ako nemaš sve... Kako ja da pružim prvu pomoć? Pa nisam ja bre Nema doktor. Veze. Važno, važno je da imaš paket ovaj taj e, u, u gepeku, jer to pomaže. Da, unutra ima gaza, injekcija, <laughs> ima... sve tetanusima, ovaj, pribor za vađenje, mala labora, laboratorija. Anestezija za zub. Da, da, da, sve ima, znači, ne. Ovaj. klešta za zube. Da, sve sam pripremljeno. Da, ne, ne, imam sve. Imam sve. Imam ovaj, ekstra uloške. Da, imam, sa kriljcima koji duplo uho, više upijaju nego kapu, <laughs> nego i obično. Jer i kapa nam fada. Kapa, sve imamo tu. Prošli su nam dvojica, nemaju svetlo, nego, da. samo vi gledajte Čekajte, svoja posla. Čekajte, vi gledajte posla. sva posla, da. Ja ću njih stići. Puste vi to. Pa kako će stići kad su već otišli? Ima ko o tome Jure misli. 120 da, da. na sad, ko Stublić. Ima ko misli za državu. Da. Znaš. I, ali nije me pisao. Dobro, ali, pošteno. Pogledaj me. Pošteno. Pisao. Ne, ima, ima ljudi njih ovaj, u policiji koji stvarno neće sad da te kazne za svakojaku glupost. Pa neće, stvarno. Neće, ali mislim komplet neću da kupim. Dobro. 5000, končet 5000. Za, zakon je zakon. Zakon je isti, Darko, za sve. Brate, ja vozim korsu, ne mogu bre da opremim sa svim, imam zimske gume, to mi je da, da, da. dovoljno. Pa te, zimske gume sam kupio više, nema, budžet ne. sam ispraznio za auto, to je to. Ne znam, jako stalno gledam gde da parkiram. Bojim se svuda da mi odnesu. Samo kucam. Šalje mi kad nisam parkiran. Stalno, da, da. Ajde. A, a šta da radim kad se meni parkira, parkira neko na garažu, na moj ulaz? Pozoveš Onda, stalka. ma neće dođu. Pa dobro, a... Gde živite? Batajnici. <laughs> pa mi se smeju lice. Šta je vama, bre? <laughs> da mi dolazimo u Bataju bo vaše pare. Pa da ste u Kralja Petra, pa i da dođemo, ali baš u Bataju. Pa znam, čovjek mi parkirao na garažu i sad šta je? Pa ništa, sačekajte, pa mu recite. Izgurajte ga malo dignite mu brisač. Ništa, kako je ja ću sad lepo da uzem bedvo palicu, da mu olupam auto, vi ste krivi. Pa vi što niste došli, da. Kaže on, to će policija da reguliša ako vi olupate auto. Da, onda posle još da plaćaš auto. I tako da sam ja u jednom... Em se nisi isparkirao, moraš platiš auto. A što vole da mi parkiraju ispod garaža? E, i nešto e, e, stavi onu ovaj e, metalno ono ne mogu, šipku onu. Gde ću da stavim? Stavi A tu. Sneža uzme pa im digne brisač. Da, da, da. Kao da znaju sad. E, sad su naučili lekciju. Rekao, velim, Nikad više posle ne. ovoga. Nikad više tu neće stati. <laughs> A jedan napisala pismo, da vi što napisala i okačila čoveku. Ispostavlja se to od našeg bliskog komšije kum koji smo, smo mi isto dobri. Aha. Ona, seljačino jedna, Aha. čoveku se ne parkira na, na, na garažu, e, znaš, to odakle si došao pa tamo idi pa radi. Šta ti je, nemoj to da pišeš, premiće nas neko posle pusti me ti. I okači to. I dolazi, kad dolazi kum. Dolazi Miša, kad, kad komšijemo, znam, izvini, dobro je, ne, od njegovog tasta, kaže, ovaj, kaže, joj, izvini, molim te što je parkirao, nije znao, mislio da niste tu. <laughs> Jel video? Nije, dobro, nije, sklanja je. Ništa. Sklanja je ova moja problematična. Da? <laughs> Digla mu brisač. Bože, gospod. Da, ne, to je opomena. Za sva vremena. Da zna, da sledeći put. Nemoj više da... Sledeći put, ne znaš, kida brisače. Neće više stati tu. Ajde, kako. Gotovo. <laughs> Ajmo na muziku i bez veze pričamo ovde. Ajde. E, onda ćemo se baviti, e, da, da danas malo pričamo, e, kada ste izgubili nevinost i gde. Mi ćemo vam pričati gde su poznati izgubili nevinost. Uh mhm. -huh. Pokušat ćemo da prepostavimo gde su naši političari izgubili nevinost. Uh mhm. -huh. Gde? Gde? A vi da nam otkrijete kako ste vi izgubili nevinost i kada. Ali nema da lažete. da lažete. I ovo se tiče muškaraca i žena, a i mi ćemo da otkrijemo. I hoćemo. Smo mi to da pričali već? Nismo. Sa sanju? Ja mislim da nismo, možda si Sanjo. A možda smo i pričali? Ne, Ne znam. Mentalno razgibavanje. Mene je sadašnji direktor sportske hale poslao da dođem ovde da čistim korov i ostale stvari. <laughs> Kod mene ne može da bude nikom nerad. Svakog radnog dana od 6 do 9. Koji ne zna na trimer, on zna na grabolju, ko ne zna na grabolju, on zna na četku, na metlu. Na B92. sad smo prelistali listu naših emisija i radili smo, dakle, kad smo izgubili nevinost, izašao je do duše tekst e, kako poznati skrivili gde se izgubili nevinost, pa nam se to asociralo, ali kad smo prelistali naše teme koje smo radili, vidimo rađeno. Rađeno. Pa šta, kako ja to ne zabeležim? Rađ, ali rađeno u prošloj sezoni. Nije, A? ove godine smo radili. E pa ništa onda tek. Tek onda I to ništa. malte ne skoro. na Koliko vidim po ovome ovde, znači pre neka tri meseca. Ovaj nas je tekst u stvari malo ovaj E, eh, znaš što sam primetio u zadnje vreme? Da obnavljaju tekstove u kojima smo recimo eti pričali pre godinu dana, vidiš isti taj izađe tekst ponovo. ponovo izađe. Jeste, jeste. I ja sam to primetio. u nedostatku da nešto izbace. A mora nešto da ide, tako da I onda ja budala vidim, kako vi što ovo je interesantno eh, za, za obraditi. Da, ko će svega pa setiti. Onda pogledam, vidim da smo radili. Ko će svega da se setiti. Jer ja moram da uđem u naše sve pri pripreme. Da bi ja mogao da vidiš. Ja sve čuvam. Znam, ja, kako ćemo da, ali opet, Ne možeš baš da pamtiš kad smo sve radili. Ja ne čoveč. pamtim ništa. Znaš ti šta je to, bre, 22... ja ne znam ko je ovaj čovjek preko puta nas. Ne, znam. A Gregović, dobro. Ne. Da. E, tako da imamo malu ovaj, promenu da. što se tiče eh, Teme. onoga što ćemo posle 8 da, pa da, ćemo da radimo. da vidimo zašto svi žele u Srbiji u porno glumce, eh, šta je potrebno da bi postali porno glumac, a mi ćemo da vidimo, naravno, ne bi ja i Marko bili, Marko i ja, to jest Marko i Darko, kad ne bismo malo ubacili političara u našu priču, Normalno. vidjet ćemo ko bi od domaćih srpskih političara i političarki bio idealan za porno glumca ili glumicu. Da, jer to vidjet ćete uopšte nije tako jednostavno ne. kao što možda na prvi pogled Kak? izgleda. Ja i ti ćemo da pokušamo da budemo oni casting uh, majstori. majstori na, i da zamislimo da su određeni političari došli kod nas na casting i da vidimo da li oni ispunjavaju te uslove. Jeste. Da. Videćeš, uh, videćeš. Čućete vi ovaj, uh, iz ovog teksta, da. to, pa to nije baš tako jednostavno. Šta tu sve treba da bi neko bio Ljudi porno Ljudi misle da je to lepo bez motika. E, nije. Tu mora mnogo da se radi. E, nije. Lepo kaže jedan od ovaj, <laughs> reditelja ovih filmova. Kaže, ima reditelj. Ima reditelj za to. E, je. reditelj, reditelj, <laughs> a, pa pa porno filmova. Zamisli. Pa šta re, redatelj. Redatelj. <laughs> Redatelj. redatelj. on je u stvari redatelj. Šta on re, režira? režira? Keveti. E, pa to je sad e, isto... Ti ga sad obgrli nogama. Znači, a, jedan da, divan... Krupnjak, krupnjak na njih dvoje. Da. Udalji kameru, švenku, švenku, dobro, švenku, dobro, švenku, švenk, stani. Polako. Stop, stop. Sa, ovde moraš malo više emocije seći. Daj da vidimo šta ti je to. To daktanje, Ka, e, nije, bez emocije. Nije, nije, iskreno, nije. Brate, mili. Nije iskreno. Ajde probaj, da Nije, nije, nije, nije, ne, nije, viš, nije, stop! Stop. Ne, ne, valja. Ajmo dušo, ponovo. Dušo ne valja. Da. Unesi se malo. Znači moraš malo to, a ti nekako je ti nekako je, kako bi rekao, obgrli, obgrli je na mesti. Ja i ti da se prijavimo isto za podnog glumca, da vidimo gde može da se to prijavi, da se ja i ti u međuvremenu prijavimo za podnog da, glumce. Da, da vidimo do... da možemo da prođemo. Ja bi mogu, imam i klip koji to dokazuje. E. <laughs> E, ali još nešto tu treba. Znam. Kaže ovaj reditelj, ljudi mešaju, misle da je isto e, seks u sobi i snimanje porno filma. Pa ste snimali, jeste ti sedali sedeli preko puta mene dok sam ja snimao slutkom? Jesmo, da, znači, da, da. Znači, šta to dokazuje? Dobro, da, da ti nemaš skrupula. <laughs> to dokazuje da smo mi jedna gej zajednica. A, to je tačno. Znači, da. Žile i on preko puta na krevetu stavili kameru, a ja sa lutkom na naduvavanju. Jeste ali da ti Samo to je kratko trajalo, ovo treba da traje 3 sat vremena filma. To se može montažom napraviti. Može. Kod mene da. se kratko traje, Jeste. ali još ti kažem ako to montažu uradi dobro kako treba, to možda bude film od pola sata. Ali treba ti dosta materijala za to. Pa znam, Marija, možemo nešto i da fingiramo. Ne, da, da, nešto ćemo i fingirati, da. Malo kadrovi različiti. To duše zavisi, osim ako nećemo da napravimo vrhunski porno film. Hoću vrhunski porno eh, film. onda je to druga tema. Mislim, dosta mi je više ovih domaćih jeftinih. Bre, nađite neke lepe glumce. Ja kad odem na, na ove sajtove gde se... Dobro, ne kažem, ne, ne kažem da tražim, nego slučajno da bacam. Lepi glumci, ne, baš lepi. A, ali odem na ove domaće. Nije, nije. Pa bre, ono, nije. bre, svi imaju po četiri zuba ko ja. Nije to nešto... Ko da su bili kod zubara. Da, da, da, da, ne može to tako i... Sedi, snajka, e, ima 65 godina, vidi se da od muke snima porno film, pošto je penzija mala. I sedi snajka, ulazi kao majstor mladić instalator. Svaki put majstor. Samo što je dograbio Šarciger, ona je dograbila... Eto ga. Njega. Isto Šarciger. <laughs> I kreće, naravno. Da, odvrtno. E, zato ćemo mi danas da biramo pa, nove... Pa sam ja počeo da se zgražavam na pa porniće. Zato ćemo <laughs> na... Pa ja sam upao ozbiljnu krizu. Sad ćemo zato biramo nove porno glumce za našu Ali ja hoću da mi da biramo političare. Može, Koliko naravno. imamo političara? Oni to svakodnevno a, imaju seks a, s, sa imaju. nama. Znači, što ne bi bili? Da, talentovani su, brate. Jesu, brate. A i neki su lepo i građani. I to je tačno. Ali ja ne bih gledao građu. Ne, ne, ne. Ja mislim da je bitnije, a, ovaj, a, Ima tehnika. To, a, tehnika. A, I alat s kojim raspolažu. Naravno. I ne samo muškarci. Nego i žene, sve nego naravno. I, i političke snajke, bre. To, da vidimo da, da. I glumce i Naravno, glumice. ovo je sve samo fikcija, naš cilj nije nikog da uvredimo i povredimo, znamo da, da tu ima i oženjenih i ima i majki, ali ovo je čisto da, jedan mali, da... jedna, jedna mala igrarija, doma da u napredu pozadimo. Tačno, da ne bude posle... Da ne, posle se uvrede ove žene kad budem neko. A ovo je sve, lepo se rekao, fikcija. Ništa. Fikcija. Znači, ne, to nego, je to. Ja sklon sam tome da zamišljam određene političarke u pornofilmovima. U nekim akcijama. Ne. Da. Ajmo na vesti. Ili u a, a, teškim erotskim filmima. Čim se vratimo, krećemo na tenane, no, ja bi da polako. Sad Kratke su vesti, brzo Kratke će vesti. to da prođe. Pa i ovo je kratko. Brzo to... bi... I ovo brzo prođe. <laughs> Bar u mom slučaju. Ajmo. Idemo na vesti. Om kafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Mm. Ah. Udahni duboko i pomiriši, Boškić. Najbolja je vruća, sine. A? Je sasetio taj šmek tu aromu? Te kafa što god? A jesi dobro pečena. Ali pred vratima čekaju stranke. Ne prekidaj momena, dečko. Ne čekaju, ja sam čekao da provri. Om kafe. Izgovor za razgovor. Sledeći. Hoćemo još jednom popiti. Pauza. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu. Drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje.